Frați creștini din țara mea, să-L iubiți pe Dumnezeu, împlinind cuvântul Său, frați creștini din țara mea. Ieremia, frate sfânt, rugă-ți înălțăm prin cânt, mijlocește ajutor pentru al tău popor.